บุ๊กทูสี่สิบห้า сорок пять сорок пять ที่โรงหนัง в кино в кино เราอยากไปดูหนัง мы хотим в кино мы хотим в кино วันนี้มีหนังดีฉาย сегодня идет хороший фильм сегодня идет хороший фильм หนังเรื่องนี้เข้าใหม่ это фильм совершенно новый этот фильм совершенно новый ช่องขายตั๋วอยู่ที่ไหนคะ где касса где касса ยังมีที่นั่งว่างอีกไหมคะ свободные места еще есть свободные места еще есть บัตรผ่านประตูราคาเท่าไหร่คะ сколько стоят входные билеты сколько стоят входные билеты หนังเริ่มกี่โมงคะ когда начинается сеанс когда начинается сеанс หนังฉายกี่ชั่วโมงคะ как долго идет этот фильм как долго идет этот фильм จองตั๋วล่วงหน้าได้ไหมคะ можно забронировать билеты можно забронировать билеты ดิฉันต้องการนั่งข้างหลัง я хотел бы сидеть сзади я хотела бы сидеть сзади ดิฉันต้องการนั่งข้างหน้า я хотел бы сидеть впереди я хотела бы сидеть впереди ดิฉันต้องการนั่งตรงกลาง я хотел бы сидеть посередине я хотела бы сидеть посередине หนังน่าตื่นเต้น Фильм был захватывающий. фильм был захватывающий หนังไม่น่าเบื่อ Фильм был не скучный. фильм был не скучный แต่ในหนังสือดีกว่าหนังนะ Но книга по фильму была лучше. но книга по фильму была лучше ดนตรีเป็นอย่างไร музыка была хорошая музыка была хорошая นักแสดงเป็นอย่างไร как насчет актеров как насчет актеров มีคำแปลใต้ภาพเป็นภาษาอังกฤษไหม Там были английские субтитры.